U ovim emisijama govorimo o bitnim osobinama za svakog vjernika i vjernicu, osobinama koje se trebaju nalaziti u njihovim srcima i koje trebaju svakako rezultirati lijepim vanjskim osobinama, lijepim dijelima, lijepim ponašanjem, obhođenjem sa svim ljudima. Govorimo o nadi u Allaha subhanahu wa ta'ala, nadi u Allahu oprost, nadi u Allahu subhanahu wa ta'ala minost. Nada je jedan od temelja ibadeta, jer svaki ibadet kojeg činimo Allahu subhanahu wa ta'ala, a zbog ibadeta smo stvoreni i dovedeni na ovaj svijet, dovedeni na dunjaluk, pa gledajmo kako ćemo ispuniti svoj cilj, ostvariti svoju svrhu postojanja na ovome svijetu. Čineći ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom, to možemo ispuniti. Međutim, kako činiti ibadet? Jedan od temelja ibadeta jeste nada. Svaki ibadet mora da se čini iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i straha od njega i nade u njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala kazne i iz nade u Allahu subhanahu wa ta'ala oprost i nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaki od nas je grešnik pa se nada da će Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti njegove grijehe. Svaki od nas nastoji učiniti što je god moguće više dobrih dijela iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala žudnje za njim i nada se da mu ta dijela i budu, i budu primljena. Dakle, nada je bitna osobina za svakog vjernika i svaku vjernicu. Naprotiv, gubljenje nade u Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahovo milost, Allahovo oprost nikako nije svojstveno vjernicima. Nikako ne smije biti prisutno kod vjernika, to je osobina nevjernika, to je osobina ogrezlih grešnika, to je osobina onih koji su osuđeni na propast. Međutim, na Dunjaluku vidimo oko sebe brojne ljude da ne čine dobra djela. Naprotiv, nalaze se u lošim dijelima, u grijesima, poniru u njima, i kažu da se nadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa šta je to nada? Koji su to uvjeti ispravne nade? Njeni pokazatelji. Je li doista ono što se nalazi pri nama nada u Allaha subhanahu wa ta'ala ili su to samo puke i puste želje? Nada u Allaha subhanahu wa ta'ala, nada u Allahu oprost, nada u Allahu milost ima svoje uvjete. Ima svoj uvjet jedan od najbitnijih uvjeta jeste činjenje dobrih dijela. Nemoguće je nadati se Allahom oprostu, Allahovoj milosti, da nam se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, oprosti nam grijeha i uvede nas u džennet, bude zadovoljan nama, bez činjenja dijela. Na mnogim mjestima Allah subhanahu wa ta'ala nadu u njega, nadu u Allahov oprost, nadu u Allahu milost, nadu u Allahu nagradu, seva pod Allaha subhanahu wa ta'ala, usko je vezao za činjenje dobrih dijela, spomenuo zajedno s dobrim dijelima. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala pred kraj sure Al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Onaj koji se nada, nada lijepom susretu s Allahom subhanahu wa ta'ala. Onaj koji sutra na sudnjem danu očekuje da ga Allah subhanahu wa ta'ala lijepo susretne, da ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, da bude zadovoljan s njim, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Neka čini dobra djela, neka čini dobra djela onako kako ih je činio Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا i neka u tim dobrim djelima, neka u tom ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga ne smatra ravnim. Dakle, ko se nada lijepom susretu sutra na sudnjem danu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, neka čini dobra djela. Ne, da nogu preko noge stavi, prolaze ga dobra djela, čini grijehe ili u najmanju ruku u besposlici provodi svoje vrijeme i nada se Allahom subhanahu wa ta'ala oprostu, nada se Allahu milosti i nagradi od njega. Teško. Također, <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala one koji čine grijehe, koji čine loša djela, zapostavljaju dobra djela i opet nadaju se Allahove subhanahu wa ta'ala milosti, njegovoj prostornoj milosti, Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava da se takvi samo obmanjuju, da su to puste želje, to nije ispravna nada. Ispravna nada mora biti popraćena dobrim dijelima. Dočim, ovi koji ostavljaju dobra dijela na drugoj strani čine grijehe i opet tvrde da će im se Allah subhanahu wa ta'ala smilovati, to su samo puste želje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o takvima فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا I poslije dobrih generacija došla su loša pokoljenja koja su zapostavila knjigu, zapostavila Allahu objavu, zapostavila Allahove naredbe, Allahove zabrane, odali se životu na dunjaluku, skupljajući mrvice ovog dunjaluka, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i govore se jugu ferulena, nama će biti, nama će biti oprošteno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također u suri Al-Kef, kada spominje jednog od svojih robova ko, kome Allah subhanahu wa ta'ala dao ogroman imetak, veliki imetak, dao mu bašće, u kojima je uživao. Pa jedne prilike kada je ušao u tu bašću, gordo, oholo, smatrajući da je to njegovo davanje, da je to on uspio sebi da obezbijedi svojim rukama, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِ Ušao je u svoju bašću, jeli kako, kao nekakav zulumčar, oholnik, Pa je rekao, kale ma adunnu en tebide hadihi ebeda. Pa je rekao, ja mislim da ova bašća nikada neće proći, da će uvijek ovakva lijepa biti. Wa ma adunnu sa'ate qa'imeten i ne smatram da će sudnji dan ikada nastupiti. Wa la irruditu ila rabbi leđi denne hajre min hamun kaleba. A ako se i vratim svome gospodaru, ako nastupi sudnji dan, Allah me dovede pred sebe, Allah me izvede pred sebe, kod njega ću naći još mnogo bolje od ovoga. Subhanallah, nije bio zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na tome, smatrao da je to on sebi obskrbio se, priskrbio svojim rukama, postigao to, je li kao kakav oholnik i govorio ovo će uvijek biti kod mene. Neće nastupiti sudnji dan. Ako nastupi, ja ću se vratiti svome gospodaru i on će mi dati mnogo bolje od ovoga. Dakle, onaj koji bude činio dijela koja Allah subhanahu wa ta'ala preziri, koja Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, na drugoj strani bude zapostavljao dobra djela, prolazila ga dobra djela, naprotiv, prolazila ga obavezna djela, fardovi, prolazio ga namaz, ne bude imao namaza kod sebe i drugih obaveznih ibadeta, kako da se nada Allahovom oprostu, kako da se nada Allahovoj milosti, ostavlja, zapostavlja obavezne ibadete. Na drugoj strani, moguće da čini harame, strogo zabranjena djela, mito, korupcija, alkohol, zinaluk, kamata i mnoge druge zabranjene radnje on čini i kaže Allah je milostiv, Allah je milostiv, Allah će oprostiti. Jeste, Allah je milostiv, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, obavijesti moje robove, enni gafur rahim, da sam ja doista onaj koji mnogo prašta, onaj koji je milostiv, ali isto tako obavijesti i da je moja kazna žestoka, ne bija i badi, obavijesti moje robove. Da sam ja onaj koji mnogo prašta, onaj koji je milostiv, ali isto tako obavijesti moje robove da sam ja onaj koji žestoko kažnjava. Ja sam onaj koji prašta, onaj koji je milostiv prema mojim dobrim robovima, prema onima koji mi žure s dobrim dijelima. Ostavljaju se loši tijela, ali isto tako ja žestoko kažnjavam one oholnike i nađije nevjernike, grešnike, oni koji ogreznu u grijesima, koji ne traže Allahovu milost, koji ne mole Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost, koji ne mole Allaha subhanahu wa ta'ala svojim dobrim dijelima, da im Allah oprosti, ne čine dobra dijela kako bi dobra dijela pobrisala loša dijela, ja sam prema takvima onaj koji žestoko kažnjava, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže. Onaj koji zapostavlja dobra dijela, čini loša djela i opet se nada Allahom oprostu, Allahom milosti, to je poput onoga koji se nada žetvi, a ništa nije posijao. Hoće li ikada doći do takve žetve? Nikada. On je poput onoga koji se nada berbi, želi da ubere plodove sjemena kojeg je posijao u neplodnoj zemlji, kojeg je nakon sijanja zapostavio, nije obrađivao, nije napajao i slično, kako da dođe do berbe, kako da izniknu plodovi iz takve neplodne zemlje i neobradive zemlje. Doći onaj koji bude činio, koji bude vjerovao Allaha subhanahu wa ta'ala prije svega kako treba, bio ubijeđen u svoga gospodara, onaj u čijem srcu se učvrsti iman, zatim taj iman bude zalijevao dobrim dijelima, dijelima pokornosti, dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da mu Allahu ukabuli, primi ta dobra dijela strahovao od Allahove subhanahu wa ta'ala kazne, takav će i ubrati plodove svoga truda, svoga rada sutra na sudnjem danu. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi pojašnjava ko se to s pravom može nadati Allahovoj nagradi, Allahovom oprostu, Allahovoj milosti. Pa kaže uzvišeni Allah, innal ladina amenu, والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Oni koji budu vjerovali i oni koji učine hijđru, koji se isele radi Allaha subhanahu wa ta'ala iz mjesta gdje ne mogu da praktikuju svoju vjeru, iz mjesta gdje ne mogu da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, iz mjesta gdje ne mogu da pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala, iz mjesta gdje se ismijava Allahova vjera, gdje se narušavaju Allahove granice, onaj ko se iseli iz takvog mjesta u mjesto gdje se može praktikovati Allahova vjera, pozivati Allahovoj vjeri i slično, i oni koji budu vodili borbu na Allahovom putu, oni koji učine hijđru, Također pod hijđrom se misli da čovjek ostavi grijehe, kako je došlo u hadisu, muhađir jeste onaj, pravi istinski muhađir jeste onaj koji ostavlja ono što mu je Allah zabranio. Pa dakle, oni koji budu vjerovali i koji budu činili dobra djela, ostavljali se loših djela i koji budu vodili borbu na Allahom putu. Kaže Ibn Al-Qaim, rahimahullahu ta'ala, najveća borba na Allahom putu jeste borba sa svojom dušom, sa svojim strastima, sa svojim šeitanom i sa dunjalukom. To su vječita četiri neprijatelja svakog od nas. Kaže Ibn Qaim Rahimahullahu ta'ala. I onoliko koliko se čovjek bude borio sa ova četiri neprijatelja, toliko će mu Allah subhanahu wa ta'ala i davati upute. Toliko će i biti na Allahovom putu. Pa kaže, ulaike jarđuna rahmatullah. Takvi se mogu nadati Allahovoj milosti. Dakle, oni koji vjeruju, koji se ostavljaju u grijeha, čine dobra djela, bore se sa sobom, sa svojim prohtjevima, strastima, svojom dušom koja ih na zlo navraća, sa šeitanom, s dunjalukom, da ih ne okupira, da ih ne odvrati od ahireta, takvi se mogu nadati Allahovoj milosti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta, onaj koji je milostiv. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna allazina yatluna kitaba Allah oni koji uče Allahovu knjigu wa aqamu s وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا I oni koji obavljaju namaz, i oni koji izdvajaju iz onoga čime smo ih mi obskrbili, tajno i javno, dakle udjeljuju, jer džune tiđaratan lentebur. Oni se mogu nadati trgovini koja nikada neće propasti. Trgovini sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato što oni čini što uče Allahovu knjigu, što obavljaju namaz, što, što izdvajaju zekat, što izdvajaju milostinju, što udjeljuju sadaku i svoga imetka kojim ih je Allah subhanahu wa ta'ala obskrbio, oni se mogu nadati nagradi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, sigurnoj nagradi. Trgovini sa Allahom subhanahu wa ta'ala koja zasigurno neće propasti. Jedan od naših ispravnih prethodnika, Ebu Uthman al džizi Rahimahullahu ta'ala prelijepo je rekao. Kada kaže od pokazatelja uspjeha, ako želiš uspjeh na dunjalku i na ahiretu, i taj uspjeh ima svoje znakove, ima svoje pokazatelje, pa kaže od pokazatelja uspjeha jeste da činiš dijela pokornosti i strahuješ hoće li ti ona biti primljena. Od pokazatelja uspjeha da ćeš ako Bog da uspjeti jeste da činiš dobra dijela i da ne budeš siguran da su ti ona primljena, već da strahuješ jesu li ti primljena ili ne. Naši prethodnici, ashabi, radi Allahu anhum, govorili su kada bismo znali da nam je samo jedan namaz, naprotiv da mi, nam je samo jedna sežda primljena, mi bismo se nadali Allahovom oprostu, Allahovoj nagradi, Allahovoj milosti. Mi bismo bili sigurni od Allahove kazne kada bismo znali da nam je samo jedna sežda primljena. Zato su nastojali da čine što je god moguće više dobrih dijela, jer nisu znali šta im je primljeno tih dobrih dijela. Pa kaže Ebu Ithman, El đizi rahimahullahu ta'ala, pokazatelj uspjeha jeste da činiš dobra dijela, dijela pokornosti i da strahuješ jesu li ti ona primljena i pokazatelj loše završnice, propasti, jeste da činiš grijehe i da se nadaš nagradi. Subhanallah, može li to kako? Činiš grijehe, zapostavljaš dobra djela, činiš loša djela i se nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također je rekao Shah al kermani rahimahullahu ta'ala, znak ispravne nade jeste lijepo činjenje dobrih djela. Lijepo činjenje dobrih djela. Također prelijepe riječi rekao je Jahja ibn Muad ar-Razi, rahimahullahu ta'ala, kada je rekao, ne znam da ima već obmane od te da se namjerno čine grijesi bez kajanja za njih uz istovremeno očekivanje oprosta. Ne znam da čovjek može biti više obmanjen od toga da ustrajava u grijesima, neka je se za njih, a nada se oprostu, da očekuje blizinu gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala bez pokornosti njemu, kako da postigne Allahu blizinu, a ne odaziva se Allahovim naredbama, Zar nije došlo u hadise kod siju, kod imama Buharije, da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, niči mi se draži moj rob, ne može približiti meni. Dakle, postići moju blizinu kao što to može učiniti sa obaveznim ibadetima. Ibadetima koji sam mu ja stavio obavezu. A zatim neće prestati moj rob da mi se približava na filama. Dobrovoljnim ibadetima, dakle pokornošću, sve dok ga ne zavolim. Pa zar ima veće obmane od te? Da čovjek očekuje ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala, da očekuje blizinu svoga gospodara Allaha djelle še'nu, bez pokornosti njemu, nemoguće. Zatim kaže da se očekuju džennetski plodovi sa džehennemskim sjemenom. Očekuješ da budeš uveden u džennet, a činiš dijela džehennema. Činiš dijela stanovnika vatre, a očekuješ da budeš sutra na drugom svijetu, na ahiretu stanovnik dženneta. To ne može nikako. Nema veće obmane od te. Također, da se sa grijesima traži kuća pokornih. Da budeš sutra uveden u kuću pokornih u džennet, sa grijesima, sa dijelima nepokorni, da se očekuje nagrada bez dijela. Ni zašto. Ima li koji na dunjalku da će ti dati tek tako? Traži će od tebe makar nešto da uradiš. A ti tražiš kod Allaha subhanahu wa ta'ala ahiret, vječni džennet. A doista, kako je došlo u hadisu, doista je Allahova roba skupa, doista je Allahova roba džennet. Allahova roba je džennet. Ono što mi tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala, ono što nastojimo zadobiti svojim dijelima, da nas Allah subhanahu wa ta'ala zbog naših dijela da nam se smiluje i da nas uvede u džennet. Da nas uvede u džennet. Sa Allahom subhanahu wa ta'ala trgujemo. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas ibadet, daje nam džennet. Džennet je skup, džennet je vječan, a kako da ga dobijemo, ni zašto? Nemamo ništa od dijela i opet Allah je milostiv, Allah mnogo prašta, jeste, ali ne takvima. Ali ne takvima. I kaže Hasan al-Basri, rahimehullahu ta'ala, doista su lažne nade, dakle neispravne nade, već znači lažne nade, puste želje, puke nade, obmanule ljude toliko, da su otišli sa ovoga svijeta, a nisu se pokajali za svoje grijehe. Subhanallah. Toliko su se umislili, toliko su smatrali da su dobri i toliko su smatrali da će im Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti, a i ne znaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Sada da nekog od muslimana pitaš, čak i oni koji znaju doći i poslušati predavanje, upaliti ovdje ili onda poslušati predavanje i slično, koji možda i čitaju Allahovu knjigu da ih pitaš o Allahu subhanahu wa ta'ala. Da ti nešto kažu o svome gospodaru, ne bi znali. Pa kako ti to vjeruješ u Allahovu milost? Kakva je to Allahova milost? Kako znaš za svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala? Koliko ga poznaješ? Pa se toliko nadaš Allahovoj milosti, Allahovom oprostu. Kaže Hasan al-Basri, toliko su puke nade, lažne nade, obmanule pojedine ljude da su otišli sa ovoga svijeta, a nisu se ni pokajali za svoje grihe. Govorili su, ja imam lijepo mišljenje o svome gospodaru, slagali su. Kaže Hasan al-Basri, slagali su da su imali lijepo mišljenje o svome gospodaru, imali bi i dobra djela. Da su imali lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, imali bi kod sebe i lijepih dijela prelijepe riječi rekao je Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala ako želiš da zadobiješ od Allaha subhanahu wa ta'ala da ti Allah da ono što voliš voliš džennet priželjkuješ džennet da ti je da uživaš i to vječno sutra na drugom svijetu ahirtu koji je vječan i da tu vječnost provodiš u uživanju to voliš, nema nikoga od nas da, da to ne priželjkuje Volimo to? Pa kaže, dobro, ako volite, onda vi dajte Allahu ono što Allah voli. Ako vi volite da vam Allah da, ako priželjkujete da vam Allah da ono što vi volite, onda vi dajte Allahu ono što Allah voli. Ibadet, ibadet, dova, seđda, namaz, ima li nas, post. Allahu subhanahu wa ta'ala jedno od najdražih dijela, post, učenje njegove knjige, Kur'an i Kerima, gdje smo s takvim ibadetima? Pa kaže, toliko su ih obmanu, obmanule nade, lažne nade, u Allahovu oprost, Allahovu milost, da su otišli sa ovoga svijeta, nisu se ni pokajali za svoje grijehe. Govorili su, ja imam lijepo mišljenje o Allah, Allah će mi ne oprostiti, Allah je milostiv, La, lažu, slagali su, da su imali lijepo mišljenje o svome gospodaru, imali bi i lijepa djela. Dakle, činjenje dobrih dijela uvjet je ispravne nade. Da bismo se ispravno nadali u Allaha subhanahu wa ta'ala. Da bismo se ispravno nadali u Allahovu milost. Allahov oprost moramo činiti dobra djela. Ibn al-Qaim rahimehullahu ta'ala kaže islamski učenjaci su složni da nada nije ispravna bez dijela. Islamski učenjaci, svi islamski učenjaci su složni da nada nije ispravna bez dijela. Dakle, uvjet ispravne nade jesu dijela, da činimo dobra dijela. Koji su to pokazatelji da se ispravno nadamo u Allaha subhanahu wa ta'ala, da se ispravno nadamo Allahovoj milosti, Allahovom oprostu, neki pokazatelji, neki znakovi. Okretanje, potpuno okretanje Allahu subhanahu wa ta'ala sa svim vidovima ibadeta da činimo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, da se ostavimo onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio iz nade i straha. Iz nade da nam Allah subhanahu wa ta'ala primi ta djela i iz straha da nas Allah subhanahu wa ta'ala ne kazni. Iz nade da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari nagradu da svoju milost uvede nas u džennet i sačuva nas džahennemske kazne. Dakle, od pokazatelja da se ispravno nadimo, nadamo Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da žurimo s dobrim dijelima. Zatim da često upućujemo dovu svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala jer je rekao Allah subhanahu wa ta'ala وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا Vi dozivajte Allaha subhanahu wa ta'ala iz straha i nade. Dozivajte iz straha i nade. Upućujte Allahu subhanahu wa ta'ala dovu. Molite Allaha subhanahu wa ta'ala iz straha da vas ne kazni i nade da vas uvede u džennet. Također ustrajnost na slijedjenju sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, povođenje za njim u svim ibadetima, ne izmišljanje od sebe ibadeta, već slijedjenje Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam, jer prejasno kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 21. majtu sure Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهِ كَثِيرًا Vi u Allahovom poslaniku imate najbolji uzor. Međutim, ko vi? Vidimo da ljudi ne slijede poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Vidimo da se ismijavaju s poslanikom. Vidimo da se ismijavaju s njegovim sunnetom. Čak ljudi koji kažu za sebe da su muslimani. kada vide omladinu, kada vide mladiće da slijede sunnet i kada čuju da to što oni imaju pri sebi, na sebi, kod sebe, da je to od sunneta Muhammeda alihi salaca, odmahuju rukom i smijavaju se, podsmijakuju se. Sunnet, sunnet, sunnet. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže kome je to Muhammed alihi salatu sam uzor u svemu? Limen kane jorđu Allah. On je uzor onima koji se nadaju Allahu onima koji se ispravno nadaju Allahu, nadaju Allahu i nagradi, nadaju Allahom oprostu, nadaju Allahu i milosti, nadaju uživanjima kod Allaha subhanahu wa ta'ala, nadaju se gledanju u plebenito lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Njima je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam uzor i oni koji se nadaju drugom svijetu, ahiretu, da lijepo budu nagrađeni na njemu i oni koji mnogo Allaha subhanahu wa ta'ala spominju. Dakle, Onaj koji se ispravno nada Allahu subhanahu wa ta'ala, on mnogo slijedi sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Također, često obračunavanje duše, kajanje za počinjene grijehe, za počinjena loša dijela, to je dakle ono što će zasigurno vjernik, vjernika učiniti da teži što je god moguće više da čini dobra dijela, i da se dakle nada Allahu subhanahu wa ta'ala oprostu Allahovoj, Allahovoj nagradi. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tako mi onoga u čioj ruci moja duša kada vi ne biste griješili Allah subhanahu wa ta'ala umjesto vas doveo bi narod koji bi griješio pa molio Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti. Da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti tom narodu. Zašto se upućuje dova Allahu subhanahu wa ta'ala kada se počini grije, kada se učini neko loše dijelo, zašto se ljudi kaju Allahu subhanahu wa ta'ala? Zato što se nadaju oprosto od njega. Čovjek da se ne nada Allahu subhanahu wa ta'ala, zar bi podigao ruke? Dova za sigurno i kajanje za počinjena loša dijela i također dova za primanje dobrih dijela, Moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nam Allah primi dobra djela, da nam oprosti loša djela, to je najbolji dokaz naše nade u Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahov milost, Allahov oprost, priželjkivanje njegove nagrade, priželjkivanje njegovog lica i sl. Dakle, nada u Allaha subhanahu wa ta'ala ima svoj uvjet, ima svoje pokazatelje. Uvjet jeste činjenje dobrih dijela, s kojima se potpuno okrećemo Allahu subhanahu wa ta'ala, u kojima slijedimo sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nakon kojih molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ukabuli ta djela, dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala i imamo na takav način lijepo mišljenje o svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah jalla molim da nas učini od onih koji se ispravno nadaju njemu. Ispravno se nadaju njegovom oprostu i njegovoj milosti. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u njegovoj vjeri, da nas vrati njegovoj vjeri na najljepši mogući način, da nas poduči njegovoj vjeri i da nas učini od onih koji slijede što god nauče, što god slušaju iz njegove vjere, jer su doista takvi na pravom putu i takvi su razboriti. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će slijediti sunnet njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam dosljedno, Molim ga subhanahu wa ta'ala da budemo od onih kojima će on biti uzor u svemu, jer mi, inša Allahu ta'ala, nastojimo da se nadamo Allahu subhanahu wa ta'ala ispravno, priželjkujemo Allaha subhanahu wa ta'ala njegovo plemenito lice, priželjkujemo vječni ahiret i oživanje u njemu i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji ga često spominju. Jer doista nema uživanja na dunjaluku osim u spomenu Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema uživanja na ahiretu osim sa Allahovim oprostom i nema uživanja u džennetu osim s gledanjem u Allahovo subhanahu wa ta'ala plemenito lice. Nema uživanja osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala.